31. Söz Mirac-ı Nebeviye'ye aleyhissalatü vesselam dairdir. İhtar Miraç meselesi erkan-ı imaniyenin usulünden sonra tereddüt eden bir neticedir. Ve erkan-ı imaniyenin nurlarından medet alan bir nurdur. Erkan-ı imaniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhitlere karşı elbette bizzat ispat edilmez. Çünkü Allah'ı bilmeyen, peygamberi tanımayan ve melaikeyi kabul etmeyen, veya semavatın vücudunu inkar eden adamlara miraçtan bahsedilmez. Evvela o erkanı ispat etmek lazım geliyor. Öyleyse biz miraçta istibat ile vesveseye düşen bir mümini muhatap ittihaz ederek ona karşı beyan edeceğiz. Ara sıra makam istimadı olan mürhidi nazara alıp serdi kelam edeceğiz. Bazı sözlerde hakikat-ı miracın bir kısım lemaları zikredilmişti. İhvanlarının ısrarıyla ayrı ayrı o lem'aları hakikatın aslıyla birleştirmek ve kemalat Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam cemaline birden bir ayna yapmak için inayeti Allah'tan istedik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksellezi barekna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.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 O ancak kendisine vahyolunan söyler. onu muazzam kuvvetlere, üstün bir akıl ve dirayete sahip Cebrail öğretti ki, kendisine gerçek suretiyle görünmüştür. O ufkun en yukarısındaydı. Sonra indi ve yaklaştı. Nihayet kendisine iki yay kadar, hatta daha da yakın oldu. Sonra da vahyolunacak şeyi Allah'ın kuluna vahyetti. Onun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi onun gördüğü hakkında onunla mücadele mi edeceksiniz? Andolsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde sidre-i müntehada gördü ki onun yanında meva cenneti vardır. O zaman sidreyi Allah'ın nuru kaplamıştı. Göz ne şaştı ne de başka bir şeye baktı. Andolsun ki Rabbinin ayetlerinden en büyüklerini gördü. Evvelki ayet-i azimenin azim hazinesinden yalnız innehu zamirinde bir düsturu belagata istinad eden iki remzin meselemize münasebeti olduğu için İcaz bahsinde beyan edildiği üzere yazacağız. İşte Kur'an-ı Hakim, Habib-i Ekrem aleyhi eftalus salatu ve ekmelus selamın miracının meddeyi olan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan seyranını zikrettikten sonra innehu huves semi'ul basir der ve şu kelam ile Sure-i وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى işaret olunan müntehai miraca benzeden innehu'daki zamir ya Cenab-ı Hakk'a racidir veyahut Peygamberedir aleyhissalatü vesselam. Peygambere göre olsa kanun-u belagat ve münasebeti siyah-ı kelam şöyle ifade ediyor ki bu seyahat-ı cüz'iyede bir seyr-i umumi ve bir uruc-i külli var ki ta sidret-i müntehaya, ta Kab-ı Kavseyne kadar meratibi külliye esmaiyede gözüne, kulağına tesadüf eden ayat-ı Rabbaniye'yi ve acaibi sanat-ı ilahiyi işitmiş, görmüştür der. O küçük cüz'i seyahatı hem külli hem mahşere acayip bir seyahatın anahtarı hükmünde gösteriyor. Eğer zamir Cenab-ı Hakk'a raci olsa şöyle oluyor ki bir abdini bir seyahatte huzuruna davet edip bir vazife ile tavzif etmek için Mescid-i Haram'dan mecma enbiya olan Mescid-i Aksa'ya gönderin. Enbiyalarla görüştürün. Bütün enbiyaların usulü dinlerine varis mutlak olduğunu gösterdikten sonra ta Sidretül Münteha'ya, ta Kâb-ı Kavseyn'e kadar mülk ve melekutunda gezdirdi. İşte çendan o bir abdir ve o seyahat bir miracı cüz'idir. Fakat bu abdin bütün kainata taalluk eden bir emanet beraberindedir hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Hem saadet ebediyenin kapsını açacak bir anahtar beraber olduğu için Cenab-ı Hak kendini bütün eşyayı işitir ve görür sıfatıyla tavsif eder. Ha o emanet, o nur, o anahtarın cihan şumul ve muhit ve umum kainata am ve bütün mahlukata şamil hikmetlerini göstersin. Bu sırrı azimin dört esası var. Birincisi, miracın sırrı lüzumu nedir? İkincisi, hakikat-ı miraç nedir? Üçüncüsü, hikmet-i miraç nedir? Dördüncüsü, miracın semerat ve faydası nedir? Birinci esas, miracın sırrı lüzumu. Mesela, deniliyor ki Cenab-ı Hak, akrabu ileyhi min hablil verid, ona şah damarından daha yakındır. Her şeye, her şeyden daha yakındır. Cisimden, mekandan münezzehtir. Her dedi, kalbi içinde onunla görüşebilir. Neden dolayı Velayet Ahmediye aleyhissalatü vesselam Miraç gibi uzun bir seyahatin neticesinden sonra her velinin kendi kalbinde muvaffak olduğu münacatı muvaffak oluyor. Ben cevap. Şu sırrı dağımızı iki temsille fehme takrib ediyoruz. 12. sözün sırrı icazı Kur'an ve sırrı miraç hakkında olan şu iki temsili dinle. Birinci temsil. Bir sultanın iki çeşit mükalemesi, sohbeti, görüşmesi vardır. İki tarzda hitabı, iltifatı vardır. Birisi, ani bir raiyetiyle, cüz'i bir iş için, hususi bir hacete dair, has bir telefonla sohbet etmektir. Diğeri, saltanat uzma unvanıyla ve hilafet-i kübra namıyla ve hakimiyet-i amma haysiyetiyle ve evamirini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla, o işlerle alakadar bir elçisiyle veya o evamirle münasebetdar büyük bir memuruyla konuşmaktır, sohbet etmektir ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanla bir mükalemedir. İşte وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Şu temsil gibi, şu kainat halikinin ve malikül mülk vel melekutun ve hakime ezel ve ebedin iki tarzda mükalemesi, sohbeti, iltifatı vardır. Biri cüz'i ve has, diğeri külli ve am. İşte Miraç, velayet Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam, bütün velayatın fevkinde bir külliyet, bir ulviyet suretinde bir tezahürüdür ki, bütün kainatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın halik unvanıyla, Cenab-ı Hakk'ın sohbetine ve münacatına müşerrefiyettir. İkinci temsil, bir adam, elindeki bir aynayı güneşe karşı tutar, o ayna, kendi miktarınca bir ışık ve yedi rengi havi bir ziyayı, bir aksi, şemsten alır. Onun nispetinde güneşle münasebetdar olur, sohbet eder ve o ışıklı aynayı karanlıklı hanesine veya dam altındaki küçük hususi bağına tevcih etse, güneşin kıymeti nispetinde değil, belki o aynanın kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Değil ise aynayı bırakıp doğrudan doğruya güneşe karşı çıkar, haşmetini görür, azametini anlar. Sonra pek yüksek bir dağa çıkar. Güneşin pek geniş haşa saltanatını görür ve bizzat perdesiz onunla görüşür. Sonra döner, hanesinden veya bağının damından geniş pencereler açar. Gökteki güneşe karşı yollar yapar. Hakiki güneşin daimi ziyasıyla sohbet eder, konuşur ve böylece minnettarane bir sohbet edebilir ve diyebilir. Ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve zeminin ve çini ve bütün çiçeklerin yüzlerini güldüren dünya güzeli, dört nazlar olan nazenin güneş. Onlar gibi benim haniciydi. Bahçeciğimi ısındırdın ve ışıklandırdın. Bütün dünyayı ışıklandırdın ve yeryüzünü ısındırdığın gibi. Halbuki evvelki ayna sahibi böyle diyemez. O ayna kayda altında güneşin aksi ise ansarı mahduttur, o kayda göredir. İşte şems-i ezel ve ebed sultanı olan Zat-ı Ahad ve Samad'ın tecellisi, mahiyet insaniye, hadsiz meratibi kazanımını eden iki suretle tezahür eder. Birincisi, aynen kalbe uzanan bir nispet Rabbaniye ile bir tezahürdür ki, herkes istidadına ve kayyi meratipte seyr-i sulüküne, esma ve sıfatın tecelliyatına nispeten cüz'i ve külli, o şems-i ezeliğinin nuruna ve sohbetine ve münacatına mazhariyeti var. Galip esma ve sıfatın zilalinde giden velayetlerin derecatı bu kısımdan ileri gelir. İkincisi, insanın camiyeti ve şeceri kainatın en münevver meyvesi olduğundan, bütün kainatta cilveleri tezahür eden Esma-i birden aile i ruhumda gösterebilmesi cihetiyle, Cenab-ı Hak tecelli zatıyla ve Esma-i Hüsna'nın azami mertebede, nevi insanın manen en azam bir ferdine tecelli azam tezahür eder ki, bu tezahür ve tecelli, Mirac-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam sırrıdır ki, onun velayeti risaletine mebbe olur.'' Velayet diye zilden geçer. İkinci temsilin birinci adamına benzer. Risalette zil yoktur. Doğrudan doğruya Zat-ı Zülcelal'in ahadiyetine bakar. İkinci temsilin ikinci adamına benzer. Miraç ise Velayet Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam keramet-i kübrası hem mertebe-i ulyası olduğundan risalet mertebesine inkılap etmiş. Miracın batını velayettir. Halktan hakka gitmiş. Zahir-i miraç risalettir haktan halka geliyor. Velayet, kurbiyet meratibinde sülüktür. Çok meratibin kayyına ve bir derece zamana muhtaçtır. Nuru azam olan Risalet ise akrebiyet-i ilahiyenin inkişafı sırrına bakar ki bir an-ı seyyale tafidir. Onun için hadiste denilmiş, bir anda dönmüş, gelmiş. Şimdi makamı istimada bulunan mülhide deriz ki, madem bu kainat, gayet muntazam bir memleket, Gayet muhteşem bir şehir, gayet müzeyyen bir saray hükmündedir. Elbette onun bir hakimi, bir maliki, bir ustası vardır. Madem böyle haşmetli bir malik zülcelal, bir hakim zülkemal, bir sani zülcemal vardır. Hem madem onun o aleme, o memlekete, o şehre, o saraya alakadarlık gösteren ve havasla duygularıyla umumuna münasebetdar ve nazara külli olan bir insan vardır. Elbette o sani muhteşem, o külli nazarlı ve umumi şuurlu olan insan ile ulvi, azami bir münasebeti bulunacaktır. Ve ona kutsi bir hitabı ve âli bir teveccühü olacaktır. Hem madem Adem Aleyhisselam'dan şimdiye kadar şu münasebete mazhar olanların içinde, asarının şehadetiyle, yani küre arzın nısfını ve nev-i beşerin humsunu dairi tasarrufuna aldı ve kainatın şekli manevisini değiştirdiği, ışıklandırdığı gibi en azami bir mertebede o münasebeti Muhammed Arabi aleyhissalatü vesselam göstermiştir. Öyleyse o münasebetin en azami bir mertebesinden ibaret olan miraç ona elyak ve ona evfaktır. İkinci esas, hakikat-ı miraç nedir? El cevap. Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam meratib-i kemalatta seyr-i sülükünden ibarettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın tertib-i mahlukatta tecelli ettirdiği ayrı ayrı isim ve ünvanlarla ve saltanat-ı rububiyetinde teşkil ettiği devair, tedbir ve icatta ve o dairelerde birer arş rububiyet ve birer merkezi i tasavvufa medar olan bir sema tabakasında gösterdiği asar rububiyeti birer birer o abdi mahsusa göstermekle o abdi hem bütün kemalat-ı insaniyeyi cami, hem bütün tecelliyat-ı ilahiyeye mazhar, hem bütün tabakat-ı kainata nazır, ve saltanat-ı rububiyetin dellalı ve marziyat ilahiyenin mübelli ve tılsım-ı kainatın keşşafı yapmak için buraka bindirir. Berk gibi semavatı seyrettirir. Kat-ı meratip ettirerek kamervari menzilden menzile, daireden daireye, rububiyet ilahiyeyi temaşa ettirir. O dairelerin semavatında makamları bulunan ve ihvanı olan enbiyayı birer birer göstererek ta Kab-ı Kavseyn makamına çıkarmış ehadiyet ile kelamına ve büyüyetine mazhar kılmıştır. Şu yüksek hakikata iki temsil dürbünüyle bakılabilir. Birincisi, 24. sözde izah edildiği gibi, nasıl ki bir padişahı kendi hükümetinin dairelerinde ayrı ayrı ünvanları ve raiyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alametleri vardır. Mesela Adliye dairesinde hakime adil ve mülkiyede sultan ve askeriyede kumandan azam ve ilmiyede halife ve hakeza. Sahip isim ve unvanları bulunur. Her bir dairede birer manevi tahtı hükmünde olan makam ve iskemlesi bulunur. O tek padişah, o saltanatın dairelerinde ve tabakat-ı hükümetin mertebelerinde bin isim ve ünvana sahip olabilir. Birbiri içinde bin taht-ı saltanatı olabilir. Dünya o hakim, her bir dairede şahsiyet-i maneviye haysiyetiyle ve telefonuyla mevcut ve hazır bulunur, bilir. Ve her tabakada kanunuyla, nizamıyla, mümessiliyle görünür, görür. Ve her mertebede perde arkasında hükmüyle, ilmiyle, kuvvetiyle idare eder, bakar. Ve her bir dairenin başka bir merkezi, bir menzili vardır. Ahkamları birbirinden ayrıdır. Tabakatları birbirinden başkadır. İşte böyle bir sultan. İstediği bir zatı bütün o dairelerinde gezdirir. Her daireye mahsus saltanat-ı şahanesini ve evamiri hakimanesini gösterir daireden daireye, tabakadan tabakaya gezdirir, ta huzuruna getirir. Sonra bütün o dairelere taalluk eden bazı evamiri, umumi külliyeyi ona tevdi eder, gönderir. İşte bu misal gibi ezel ve ebed sultanı olan Rabbul Alemin için rububiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı fakat birbirine bakar, şen ve namları vardır. Ve uluhiyetinin dairelerinde başka başka, fakat birbiri içinde görünür isim ve alametleri vardır. Ve haşmetli icraatında ayrı ayrı, fakat birbirine benzer tecelli ve cilleleri vardır. Ve kudretinin tasarrufatında başka başka, fakat birbirini ihsas eden ünvanları vardır. Ve sıfatlarının tecelliyatında başka başka, fakat birbirini gösterir mukaddes zuhuratı vardır.'' ve efalinin cilvelerinde çeşit çeşit fakat birbirini ikmal eder tasarrufatı vardır. Ve rengarenk sanatında çeşit çeşit fakat birbirini temaşa eder haşmetli rububiyeti vardır. İşte şu sırrı azime binaen kainatı hayret feza acip bir tertiple tanzim etmiş. En küçük tabakat-ı mahlukattan olan zerrattan ta semavata ve semavatın birinci tabakasından ta arş azama kadar bir biri üstünde teşkilat var her bir sema, bir ayrı alemin damı ve rububiyet için bir arş ve tasarrufat ilahiye için bir merkez hükmündedir. O dairelerde ve o tabakatta çendan ahadiyet itibarıyla bütün esma bulunabilir, bütün ünvanlarla tecelli eder. Fakat nasıl ki adliyede hakime adil ünvanı asıldır, hakimdir. Sair ünvanlar orada onun emrine bakar, ona tabidir. Öyle de her bir tabakat-ı mahlukatta, her bir samada bir isim, bir ünvan-ı ilahi hakimdir. Sair ünvanlarda onun zımnındadır. Mesela İsm-i Kadire Mazhar, Hz. İsa aleyhisselam hangi samada Peygamber aleyhisselatü vesselam ile görüştüyse, işte o sema dairesinde. Cenab-ı Hak Kadir ünvanıyla bizzat orada mütecellidir. Mesela Hz. Musa aleyhisselamın makamı olan sema dairesinde en ziyade hüküm ferma Hz. Musa Aleyhisselam'ın mazhar olduğu mütekellim imanıdır ve hafıza. İşte Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü ismi azama mazhardır ve nübüvvet-i umumidir ve bütün esmaya mazhardır. Elbette bütün devair-i rububiyetle alakadardır. Elbette o dairelerde makam sahibi olan enbiyalarla görüşmek ve umum tabakattan geçmek hakikat-ı miyaracı iktiza ediyor. İkinci temsil. Nasıl ki bir sultanın ünvanlarından olan kumandan-ı azam ünvanı, devair askeriyenin serasker dairesi gibi külli ve geniş daireden tut, ta onbaşı dairesi gibi cüz'i ve hususi her bir dairede bir zuhuru, bir cillesi vardır. Mesela bir nefer, o kumandanlık ünvanı azamının numunesini onbaşı şahsında görür, ona bakar, ondan emir alır. O nefer onbaşı olduğunda Çavuş dairesindeki kumandanlık dairesi nazarına çarpar, ona bakar. Sonra çavuş olsa o vakit kumandanlık numunesini ve cillesini mülazım dairesinde görür. O makamda ona mahsus bir iskemle bulunur ve hakeza. Yüzbaşı, binbaşı, ferik, müşir dairelerinden her birinde, dairelerin büyük ve küçüklüğü nispetinde o kumandanlık unvanını görür. Şimdi bir neferi o kumandan azam bütün devair askeriyeye taallup edecek bir vazifeyle tavzif etmek istese, bir müfettiş gibi her devairi görüp ve görünecek bir makam vermek istese, elbette o kumandan azam, o neferi, on başı dairesinden tut, ta daire azamına kadar birer birer gezdirecek, ta görsün, görülsün. Sonra huzuruna kabul edip, sohbetine müşerref ederek, nişan ve ferman verip, tavkif ederek, ta geldiği yere kadar bir anda gönderir. Şu temsilde bir noktayı nazara almak lazım ki, padişah eğer aciz olmazsa, suri olduğu gibi manevi cihetinde de iktidarı olsa, o vakit ferik, müşir, mülazım gibi eşhası tevkil etmez. Bizzat her yerde bulunur. Yalnız bazı perdeler altında ve makam sahibi eşhasın arkasında doğrudan doğruya emri o verir. Bazı veli kamil olan padişahlar çok dairelerde, bazı eşhas suretinde icraatını yaptığı rivayet edilir. Şu temsille baktığımız hakikat ise acz onun içinde olmadığı için doğrudan doğruya her bir dairede emir ve hüküm komandanı azamdan geliyor. Onun emriyle, iradesiyle, kuvvetiyledir. İşte şu temsil gibi hakim arz ve semavat, emri kün feyekûne malik, amir mutlak olan sultanı ezeli ve ebedi, tabakat-ı mahlukatında cereyan eden ve kemal-i itaat ve intizamla intisal olunan evamir ve kumandanlığının çuunatı ve zerrettan seyyarata ve sinekten semavata kadar olan tabakat-ı mahlukat ve tavaif-i mevcudatta küçük büyük, cüz'i külli tabakatı ve taifeleri ayrı ayrı. Fakat birbirine bakar bir tarzda birer daire-i rububiyet birer tabakayı hakimlik görünüyor. Şimdi bütün kainattaki makasıd-ı ulya ve netaic uzmayı anlayacak ve bütün tabakatın ayrı ayrı vezaif ubudiyetlerini görmekle Zat-ı Kibriya'nın saltanat rububiyetini, haşmet hakimiyetini müşahede ederek o zatın ne olduğunu anlamak ve onun saltanatına dellal olmak için ala külli hali o tabakat ve dairelere bir seyri sülük olacaktır. Ta daire-i azamiyesinin ünvanı olan arş-ı azamına girecek. Ta kab-ı kavseyne, yani imkan ve vücut ortasında kab-ı kavseyn ile işaret olunan makama girecek. Ve zat-ı celil ve zülcemal ile görüşecektir ki, şu seyr-i sülük ise miracın hakikatıdır. Her bir insan, aklıyla hayal süratinde seyranı, her bir veli, kalbiyle, berk süratinde cebelanı ve cismi nurani olan her bir melek, ruh süratinde arştan perşe, perşten arşa deveranı, ehli cennetin insanları burak süratinde haşirden 500 sene fazla mesafeden cennete çıkmaları olduğu gibi, nur ve nur kabiliyetinde ve evliya kalplerinden daha latif ve emvatın ruhlarından ve melaike cisimlerinden daha hafif ve cesedi i necmi ve beden misaliden daha zarif olan Nur-u Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam hassiz rezaifine medar ve cihazatının mahzeni olan cismi i Muhammedi aleyhissalatü vesselam elbette onun ruhu alisiyle arşa kadar beraber gidecektir. Şimdi makam istimada olan mülhide bakıyoruz. Hatıra geliyor ki o mülhid kalbinden der ben Allah'ı tanımıyorum, peygamberi bilmiyorum, nasıl miraca inanacağım?'' Biz de deriz ki, madem şu kainat ve mevcudatlar ve içinde efal ve icat var, hem madem muntazam bir fiil faizsiz olmaz, manidar bir kitap katipsiz olmaz, sanatlı bir nakış nakkaşsız olmaz, elbette şu kainatı dolduran efal-i hakimanenin bir faili ve yeryüzünün mevsim be mevsim tazelenen hayret fezan kuşlarının manidar mutlubatının bir katibi, bir nakkaşı vardır. Hem madem bir işte iki hakimin bulunması o işin intizamını bozuyor. Hem madem sinek kanadından ta semavat kandiline kadar mükemmel bir intizam var. Öyleyse o hakim birdir. Bir olmazsa çünkü her şeyde sanat ve hikmet o derece aciptir ki o şeyin saniyi her bir şeye muktedir olacak. Her bir işi bilecek bir derecede kadir mutlak olmak lazım gelir. Öyleyse bir olmazsa mevcudat adedince ilahların bulunması lazım gelir. O ilahlar hem birbirine zıt hem birbirine misil olacaklar. Ve o halde şu acık intizam bozulmamak yüz bin defa muhaldir. Hem madem şu mevcudatın tabakatı bir ordudan bin defa daha muntazam bir emirle hareket ettiği bir bedahı görünüyor yıldızların, güneş ve kamerin muntazaman hareketlerinden tut, ta badem çiçeklerine kadar her bir taife o kadar muntazam, o kadar mükemmel bir surette kadir ezeliğinin o taifeye verdiği nişanları, formaları, güzel libasları ve tayin ettiği harekatı bin defa ordudan daha muntazam bir tarzda ishar ediyor öyleyse. Şu kainatın mevcudatı onun emrine bakar ve intişar eder. Perde-i arkasında bir hakim mutlakı vardır. Hem madem o hakim, bütün yaptığı icraat-ı hakimane şehadetiyle, hem gösterdiği asar-ı haşmetle bir sultan-ı zülcelaldir. Hem gösterdiği ihsanat ile gayet rahim bir Rab'dir. Hem ishar ettiği güzel sanatlarıyla sanat sanatperver ve sanatını çok sever bir saniyedir hem gösterdiği tezyinat ve merak ağlar sanatlarıyla zişurların nazar istihsanını asarına celb etmek isteyen bir halika hakimdir. Hem fıkat alemde gösterdiği muhayyirül ukul tezyinatın ne demek olduğunu ve mahlukat nereden gelip nereye gideceğini rububiyetinin hikmetiyle zişura bildirmek istediği anlaşılıyor. Elbette bu hakimi hakim ve sani alim rububiyetini göstermek ister. Hem madem bu kadar gösterdiği asar-ı lütuf ve merhamet ve darail sanat ile zişura kendini tanıttırmak ve sevdirmek ister. Elbette zişurlardan arzularını ve onlardaki marziyatını olduğunu bir mübelli vasıtasıyla bildirecektir. Öyleyse zişurlardan birisini tayin edip onunla o rububiyetini ilan edecektir. Ve sevdiği sanatlarını teşhir için bir dellalı kurbu huzuruna müşerref edip teşhire vasıta edecektir ve o ulvi makasının sair zişurlara bildirmekle kemalatını izhar etmek için birisini muallim tayin edecektir. Ve şu kainatta derc ettiği tılsımı ve şu mevcudatta gizlediği muammay rububiyeti manasız kalmamak için herhalde bir rehber tayin edecektir. Ve gösterdiği ve enzarın temaşasına neşrettiği mehasin sanat faydasız ve abes kalmamak için onlardaki makasıdı ders verecek bir rehber tayin edecektir. Hem marzilatını zihşuurlara tebliğ etmek için birisini bütün zihşuurların tepkinde bir makama çıkaracak ve marzilatını ona bildirecek, onlara gönderecektir. Madem hakikat ve hikmet böyle iktiza ediyor ve şu vezaife en evyak Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Çünkü bir fiil en mükemmel bir surette o vazifeleri yapmıştır teşkil ettiği alem İslam ve gösterdiği nur İslamiyet bir şahidi adil ve sadıktır. Öyleyse o zat doğrudan doğruya bütün kainatın fevkine çıkıp, bütün mevcudattan geçip bir makama girmek lazımdır ki bütün mahlukatın Halık'ı ile umumi, ulvi, külli bir sohbet etsin. İşte Miraç dahi bu hakikatı ifade ediyor. Elhasıl, madem şu azim kainatı meskur maksatlar gibi çok azim makası ve çok büyük gayeler için şu surette teşkil, tertip ve tezyin etmiştir. Hem madem şu mevcudat içinde şu umumi rububiyeti, bütün dekaikiyle, şu azim saltanat uluhiyeti, bütün hataikiyle görecek insan ned'i vardır. Elbette o hakim olmakla, o insanla konuşacaktır. Makasıdını bildirecektir. Madem her insan cüz'iyetten ve süfliyetten tecerrüt edip en yüksek bir makam-ı külliye çıkamıyor. O hakimin külli hitabına bizzat muhatap olamıyor. Elbette o insanlar içinde bazı efrat-ı mahsusa o vazifeyle muvazzaf olacaklar. Ta iki cihetle münasebeti bulunsun. Hem insan olmalı, ta insanlara muallim olsun. Hem ruhen gayet ulvi olmalı ki ta doğrudan doğruya hitaba mazhar olsun.'' Şimdi madem şu insanlar içinde şu kainat saniyenin makasıdını en mükemmel bir surette bildiren ve şu kainat toslamını keşfeden ve hılkatın muammasını açan ve rububiyetin mehasin saltanatına en mükemmel tarzda dellallık eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Elbette bütün efrad-ı insaniye içinde öyle bir manevi seyr sülükü olacaktır ki cismani alemde seyir ve seyahat suretinde bir miracı olacaktır. 70 bin perde tabir olunan berzah esma ve tecelli sıfat ve efal ve tabakat-ı mevcudatın arkasına kadar kat-ı meratip edecektir. İşte miraç budur. Yine hatıra geliyor ki ey müslemi sen kalbinden diyorsun ki nasıl inanayım? Her şeyden daha yakın bir Rabbe binler sene mesafeyi kat edip 70 bin perdeyi geçtikten sonra onunla görüşmek ne demektir? Biz de deriz ki, Cenab-ı Hak her şeye, her şeyden daha yakındır. Fakat her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Nasıl ki, güneşin şuuru ve konuşması olsa, senin elindeki ayna vasıtasıyla seninle konuşabilir. İstediği gibi sen de tasavvuf eder. Belki ayna misal, senin göz bebeğinden sana daha yakın olduğu halde, sen dört bin sene kadar ondan uzaksın. Hiçbir cihette ona yanaşamazsın. Eğer terakki etsen, kamer makamına gelip doğrudan doğruya bir mukabele noktasına çıksan, ona yalnız bir nevi aynadarlık edebilirsin. Öyle de. Şems-i ezel ve ebed olan Zat-ı Zülcelal, her şeye, her şeyden daha yakın olduğu halde, her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Yalnız bütün mevcudatı kat edip cüz'iyetten çıkıp Külliyetin meratibinde gitgide binler hicaplardan geçip, ta bütün mevcudata muhit bir ismine yanaşır. Ondan daha ileride çok meratibi kat eder. Sonra bir nevi kurbiyete müşerref olur. Hem mesela bir nefer, kumandan-ı azamın şahs-ı manevisinden çok uzaktır. O nefer, kumandanını on başılıkta gördüğü küçük bir numune ile gayet uzak bir mesafede Manevi çok perdeler arkasında ona bakar. Hakiki onun şahsı manevisiyle kurbiyet ise mülazımlık, yüzbaşılık, binbaşılık gibi çok merati bir külliyeden geçmek lazım geliyor. Halbuki kumandan azam emriyle, kanunuyla, nazarıyla, hükmüyle, ilmiyle, sureten olduğu gibi manen de kumandan ise bizzat zatıyla o neferin yanında bulunur, görür. Şu hakikat 16. sözde gayet katli bir surette ispat edildiğinden ona iktifaen burada kısa kesiyoruz. Yine hatıra gelir ki, sen kalbinden dersin, ben semavatı inkar ediyorum, melaikelere inanmıyorum. Semavatta birinin gezmesine, melaikelerle görüşmesine nasıl inanalım? Evet, senin gibi aklı gözüne inmiş ve gözüne perde çekilmiş adamlara söz anlatmak ve bir şey göstermek elbette müşküldür. Fakat hak o kadar parlaktır ki köyler de görebildiği için biz de deriz ki fezai ulvi bir ittifak esir ile doludur. Ziya, elektrik, hararet gibi sair seyyalat latife o fezayı dolduran bir maddenin vücuduna delalet eder. Meyveler ağacını, çiçekler çimenlerini, sümbüller tarlalarını, balıklar denizini bir bilbedaha gösterdiği gibi şu yıldızlar dahi biz zaruret menşelerini, parlasını, denizini, çimengahının vücudunu aklının gözüne sokuyorlar. Madem alem-i ulvide muhtelif teşkilat var, muhtelif vaziyetlerde muhtelif ahkamlar görünüyor. Öyleyse o ahkamların menşeleri olan semavat muhteliftir. İnsanda cisimden başka nasıl akıl, kalp, ruh, hayal, hafıza gibi manevi vücutlar da var. Elbette insanı ekber olan alemde ve şu insan meyvesinin şeceresi olan kainatta alem-i cismaniyetten başka alemler var. Hem alem arzdan ta cennet alemine kadar her bir alemin birer seması vardır. Hem melaike için deriz ki seyyarat içinde, mutavassıt ve yıldızlar içinde küçük ve kesif olan küreyi arz. Mevcudat içinde en kıymetli ve nurani olan hayat ve şuur. Hesapsız bir surette onda bulunuyorlar. Elbette karanlıklı bir hane hükmünde olan şu arza nispeten müzeyyen kasırlar, mükemmel saraylar hükmünde olan yıldızlar ve yıldızların denizleri olan gökler, zişuur ve zihayat ve pek kesretli ve muhteliful ecnas olan melaike ve ruhanilerin meskenleridir. Pek katli bir surette, İşarat-ül İcaz namındaki tefsirinde, ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ Sonra da iradesini semaya yöneltti ve gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti ayetinde. Semavatın hem vücudu hem taaddüdü ispat edildiğinden ve melaike hakkında 29. sözde iki kere iki dört eder kat'iyetinde melaikelerin vücudunu ispat ettiğimizden onlara ittifaen burada kısa kesiyoruz. El Esirden yapılmış. Elektrik, ziya, hararet, cazibe gibi seyyalat-ı latifenin medarı olmuş ve hadiste es-semâ-u mevcun mekfuf işaretiyle seyyarat ve nücumun harekatına müsait olmuş ve saman yolu denilen mecerret-ü semada ta en yakın seyyareye kadar muhtelif vaziyet ve teşekkülde yedi tabaka her bir tabaka alem arzdan ta alem berzaha alem misale ta alem ahirete kadar birer alemin damı hükmünde birer semanın bulunması hikmeten, aklen iktiza eder. Hem hatıra gelir ki ey mürhid sen dersin bir müşkilatla, tayyare vasıtasıyla ancak bir iki kilometre yukarıya çıkılabilir. Nasıl bir insan? Cismiyle binler sene mesafeyi birkaç dakika zarfında kat eder, gider, gelir. Biz de deriz ki az gibi ağır bir cisim kendinizce hareket seneyyesiyle bir dakikada takriben 188 saat mesafeyi keser. Takriben 25 bin senelik mesafeyi bir senede tak ediyor. Acaba şu muntazam harekatı ona yaptıran ve bir sapan taşı gibi döndüren bir kadir Celal, bir insanı arşa getiremez mi? Şemsin cazibesi denilen bir kanun-u Rabbani ile Mevlevi gibi etrafında pek ağır olan, cisme arzı gezdiren bir hikmet, cazibe-i rahmet-i rahman ile ve incizabı muhabbeti şems-i ezel ile bir cismi insanı berk gibi arş-ı rahmana çıkaramaz mı? Yine hatıra gelir ki diyorsun, haydi çıkılabilir, niçin çıkmış, ne lüzumu var? Veliler gibi ruh ve kalbiyle gitse yeter. Biz de deriz ki, madem sani Celal mülk ve melekutundaki ayat acilesini göstermek ve şu alemin tezgah ve menbaalarını temaşa ettirmek ve amal-ı beşeriyenin metaic-i ira etmek istemiş. Elbette alem-i mubsiratın anahtarı hükmünde olan gözünü ve mesmuat alemindeki ayatı temaşa eden kulağını arşa kadar beraber alması lazım geldiği gibi ruhunun hassiz vezaife medar olan alat ve cihazatının makinası hükmünde olan cismi mübarekini dahi ta arşa kadar beraber alması muktezai akıl ve hikmettir. Nasıl ki cennette hikmet-i ilahiye cisme ruha arkadaş ediyor. Çünkü pek çok vezaif-i ubudiyete ve hassiz vezaiz ve alama medar olan cesettir. Elbette o ceset mübarek ruha arkadaş olacaktır. Madem cennette cisim ruh ile beraber gider, elbette cennetül mevva gövdesi olan, sidretül müntehaya uruc eden Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam ile cesedi mübarekini refakat ettirmesi aynı hikmettir. Yine hatıra gelir ki dersin, birkaç dakikada günler, sene mesafeyi kat etmek aklen muhaldir. Biz de deriz ki, Sani Zülcelali sanatında, Harekat nihayet derecede muhteliftir mesela. Saltın süratiyle ziya, elektrik, ruh, hayal süratleri ne kadar mütefavit olduğu malum. Seyyaratın dahi fenlen harekatı o kadar muhteliftir ki akıl hayrettedir. Acaba latif çizme, oruçta süratli olan ulvi ruhuna tabi olmuş, ruh süratinde hareketi nasıl akla muhalif görünür? Hem 10 dakika yatsan bazı olur ki bir sene kadar halata maruz olursun. Hatta bir dakikada insan gördüğü rüyayı, onun içinde işittiği sözleri, söylediği kelimatı toplansa uyanık aleminde bir gün belki daha fazla zaman lazımdır. Demek oluyor ki bir zaman vahid iki şahsa nispeten birisine bir gün, birisine de bir sene hükmüne geçer. Şu manaya bir temsil ile bak ki insanın hareketinden güllenin hareketinden, sahtan, ziyadan, elektrikten, ruhtan, hayalden tezahür eden sürat-i harekatta bir mikyas olmak için şöyle bir saat tarz ediyoruz ki, o saatte on iğne var. Birisi saatleri gösterir. Biri de ondan 60 defa daha geniş bir dairede dakikayı sayar. Birisi 60 defa daha geniş bir daire içinde saniyeleri, diğeri yine 60 defa daha geniş bir dairede saliseleri ve hakeza Rabiaları, hamiseleri, sadise, sadia, samime, tasia, ta aşireleri sayacak gayet muntazam, azim bir dairede birer ibre farz ediyoruz. Faraza, saati sayan ibrenin dairesi küçük saatimiz kadar olsa, herhalde aşireleri sayan ibrenin dairesi arzın medarı senelisi kadar, belki daha fazla olmak lazım gelir. Şimdi iki şahıs farz ediyoruz. Biri saati sayan ibreye binmiş gibi o ibrenin harekatına göre temaşa ediyor. Diğeri aşireleri sayan ibreye binmiş. Bu iki şahsın bir zamanı vahitte müşahede ettikleri eşya saatimizde arzın medar senevisi nispeti gibi. Meşrudatça pek çok farkları vardır. İşte zaman çünkü harekatın bir rengi, bir levni yahut bir şeridi hükmünde olduğundan harekatta cari olan bir hüküm zamanda dahi caridir. İşte bir saatte meşhudatımız, bir saatin saati sayan, ibresine binen zişur şahsın meşhudatı kadar oldu. Ve hakikat ömrü de o kadar olduğu halde, aşire ibresine binen şahıs gibi aynı zamanda, o muayyen saatte, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Burak-ı tevfik-i ilahiye biner, dert gibi, bütün daire mümkünat fat edip, acayip-i mülk ve melekutu görüp, daire-i vücut noktasına çıkıp, sohbete müşerref olur. rü'yeti cemal-i ilahiye mazhar olarak fermanı alıp vazifesine dönebilir ve dönmüş ve öndedir. Yine hatıra gelir ki dersiniz, evet olabilir, mümkündür fakat her mümkün vaki olmuyor. Bunun emsali var mı ki kabul edesin? Emsali olmayan bir şeyin yalnız imkanı ile vukuuna nasıl hükmedilebilir? Biz de deriz ki, emsali o kadar çoktur ki hesaba gelmez. Mesela her zinazar gözüyle yerden ta Neptün sıyyaresine kadar bir saniyede çıkar, her zi ilim aklıyla kozmografya kanunlarına binip yıldızların ta arkasına bir dakikada gider. Her zi iman, namazın efal ve erkanına fikrini bildirir. Bir nevi miraçla kainatı arkasına alıp huzura kadar gider. Her zi kalp ve kamil veli, seyri sülük ile arştan ve daire-i esma ve sıfattan 40 günde geçebilir. Hatta Şeyh Geylani, İmam-ı Rabbani gibi bazı zatların ihbarat-ı sadıkaları ile bir dakikada arşa kadar urucu ruhanileri oluyor. Hem etsam-ı nurani olan melaikelerin arştan perşe, perşten arşa kısa bir zamanda gitmeleri ve gelmeleri vardır. Hem ehli cennet mahşerden cennet bağlarına kısa bir zamanda uruç ediyorlar. Elbette bu kadar numuneler gösteriyorlar ki bütün evliyaların sultanı, umum müminlerin imamı, umum ehli cennetin reisi ve umum melaikelerin makbulü olan Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam seyri sülüküne medar bir miracı bulunması ve onun makamına münasip bir surette olması aynı hikmettir ve gayet makuldür ve şüphesiz vakidir. Üçüncü esas. Hikmet-i miraç nedir? El cevap. Miracın hikmeti o kadar yüksektir ki fikri beşer ulaşamıyor. O kadar derindir ki ona yetişemiyor. O kadar incedir ve latiftir ki akıl kendi başıyla göremiyor. Fakat bazı işaretlerle hakikatları bilinmezse de vücutları bildirilebilir. Şöyle ki, şu kainatın halika, şu kesret tabakatında nuru vahdetini ve tecelli ahadiyetini göstermek için kesret tabakatının müntehasından ta mebde vahdete bir hayt-i iktisal suretinde bir miraçla bir ferdi mümtazı, bütün mahlukat hesabına kendine muhatap ittihaz ederek, bütün zişur namına, makasıd ilahiyesini ona anlatmak ve onunla bildirmek ve onun nazarıyla aynı mahlukatında cemal-i sanatını, kemal rububiyetini müşahede etmek ve ettirmektir. Hem sani alemin, asarın şehadetiyle nihayetsiz cemal ve kemali vardır. Cemal hem kemal ikisi de mahbubu lizatihidirler. Yani bizzat sevilirler. Öyleyse o cemal ve kemal sahibinin cemal ve kemaline nihayetsiz bir muhabbeti vardır. O nihayetsiz muhabbeti masluatında çok tarzlarda tezahür ediyor. Masluatını sever. Çünkü masluatının içinde cemalini, kemalini görür. Masluat içinde en sevimli ve en âli zihayattır. Zihayatlar içinde en sevimli ve âli zişuurdur. Ve zişuurun içinde camiyet itibariyle en sevimli insanlar içinde bulunur. İnsanlar içinde istidadı tamamıyla inkişaf eden, bütün masluatta münteşir ve mütecelli kemalatın numunelerini gösteren fert en sevimlidir. İşte sani mevcudat, bütün mevcudatta intişar eden tecelli muhabbetin bütün envaını bir noktada, bir aynada görmek, ve bütün enva-ı cemalini ahadiyet sırrıyla göstermek için şeceri hılkattan bir meyveyi münevver derecesinde ve kalbi o şecerenin hakaik esasiyesini istiaf edecek bir çekirdek hükmünde olan bir zatı, o mebde-i evvel olan çekirdekten ta müntaha olan meyveye kadar bir hayt-i iktisal hükmünde olan bir miraç ile o ferdin kainat namına mahbubiyetini göstermek ve huzuruna celbetmek ve rüyet cemaline müşerref etmek ve ondaki halet husiyeyi başkasına sirayet ettirmek için kelamıyla tahrif edip fermanıyla tavzif etmektir. Şimdi şu hikmet-i aliyeye bakmak için iki temsil dürbünüyle tarassut edeceğiz. Birinci temsil. On birinci sözün hikaye-i temsiliyesinde tafsilen beyan edildiği gibi nasıl ki bir sultan-ı zişanın pek çok hazineleri ve o hazinelerde pek çok cevahirlerin envaı bulunsa, hem sanayi garip eder, çok mahareti olsa ve hesapsız fünun-u acibeye marifeti ihatası bulunsa, nihayetsiz ulumu ulûm-u ilim ve ıttılağı olsa, her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görüp ve göstermek istemesi sırrınca, elbette o sultanı zifünün dahi bir meşher açmak ister ki içinde sergiler desin. Ta Nas'ın enzarına, saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta cemal ve kemal manevisini iki vecihle müşahede etsin. Bir veçi bizzat nazarı dekaik aşinasıyla görsün. Diğeri gayrın nazarıyla baksın. Ve şu hikmete binaen elbette cesim muhteşem, geniş bir saray yapmaya başlar şahane bir surette dairelere, menzillere taksim eder. Hazinelerinin türlü türlü murassaatıyla süslendirir. Kendi beste sanatının en güzel, en latif sanatlarıyla zinetlendirir. Fünun ve hikmetinin en incelikleriyle tanzim eder. Ve ulumunun asarı muzekaraneleriyle donatır, tekmil eder. Sonra nimetlerinin çeşitleriyle, taamlarının lezizleriyle, her taifeye layık sofraları serer bir ziyafeti amme ihzar ederdi. Sonra raiyetine kendi kemalatını göstermek için onları seyre ve ziyafete davet eder. Sonra birisini yaveri ekrem yapar. Aşağıdaki tabakat ve menzillerden yukarıya davet eder. Daireden daireye, üst üstteki tabakalarda gezdirir. O acip sanatının makinalarını ve tezgahlarını ve aşağıdan gelen mahsulatın mahzenlerini göstere göstere ta dairi hususiyesine kadar getirir. Bütün o kemalatının madeni olan mübarek zatını ona göstermekle ve huzuruyla onu müşerref eder. Kasrın hakaikını ve kendi kemalatını ona bildirir. Seyircilere rehber, tayin eder, gönderir. Ta o sarayın saniini, o sarayın müştemilatıyla, nukuşuyla, acaibiyle ahaliye tarif etsin. Ve sarayın nakışlarındaki rumuzunu bildirir. Ve içindeki sanatlarının işaretlerini öğretir. derunundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nedir? Ve saray sahibinin kemalatını ve hünerlerini nasıl gösterirler? O saraya girenlere tarif etsin ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip ve görünmeyen Sultan-ı Zilfun'un ve zil karşı marziyatı ve arzuları dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. Aynen öyle de. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْآلَى ezel ebed sultanı olan Sami Zülcelal, nihayetsiz kemalatını ve nihayetsiz cemalini görmek ve göstermek istemiştir ki, şu alem sarayını öyle bir tarzda yapmıştır ki, her bir mevcut pek çok dillerle onun kemalatını zikreder. Pek çok işaretlerle cemalini gösterir. Esma-i her bir isminde ne kadar gizli manevi defineler ve her bir ünvanı mukaddesesinde ne kadar mahdile taif bulunduğunu şu kainat bütün mevcudatıyla gösterir. Ve öyle bir tarzda gösterir ki bütün sunum, bütün desatiriyle şu kitab-ı kainatı zamanı Adem'den beri mütalaa ediyor. Halbuki o kitap esma ve kemalat-ı ilahiyeye dair ifade ettiği manaların ve gösterdiği ayetlerin o şu nişarını daha okuyamamış. İşte şöyle bir saray alemi, kendi kemalat ve cemal manevisini görmek ve göstermek için bir meşhat hükmünde açan Celil-i Zülcemal, Cemil-i Zülcelal, Sani Zülkemal'in hikmeti iktiza ediyor ki, şu alem-i arzdaki zirşuurlara nispeten abez ve faydasız olmamak için o sarayın ayetlerinin manasını birisine bildirsin. O saraydaki acaibin menbalarını ve netaicinin mahzenleri olan avalim ulviyede birisini gezdirsin ve bütün onların fevkine çıkarsın ve kurbu huzuruna müşerref etsin ve ahiret alemlerinde gezdirsin. Umum ibadına bir muallim ve saltanat rububiyetine bir dellal ve marziyat ilahiyesine bir mübelli ve saray alemindeki ayat-ı tekviniyesine bir müfessir gibi çok vazifelerle tavzih etsin. Mucizat nisanlarıyla imtiyazını göstersin. Kur'an gibi bir fermanla o şahsı, Zat-ı Zülcelal'in has ve sadık bir tercümanı olduğunu bildirsin. İşte Miracın pek çok hikmetlerinden şu temsil dürbünüyle bir ikisini numune olarak gösterdik. Sairlerini kıyas edebilirsin. İkinci temsil. Nasıl ki bir zat-ı zifunu, muciznuma bir kitabı teyit edip yazsa, öyle bir kitap ki, her sayfasında yüz kitap kadar hakaik, her satırında yüz sayfa kadar latif manalar, her bir kelimesinde yüz satır kadar hakikatlar, her harfinde yüz kelime kadar manalar bulunsa, bütün o kitabın maani ve hakaikları, o katibi muciz nuvanın kemalat-ı maneviyesine baksa, işaret etse, elbette öyle bitmez bir hazineyi kapalı bırakıp abes etmez. Herhalde o kitabı bazılara ders verecek. Ta o kıymetler kitap manasız kalıp beyhude olmasın. Onun gizli kemalatı zahir olup kemalini bulsun ve cemal-i manevisi görünsün. O da sevinsin ve sevdirsin. Hem o acık kitabı bütün maanisiyle, hataikiyle ders verecek birisini en birinci sayfadan ta nihayete kadar üstünde ders vere vere geçirecektir. Aynen öyle de. Nakkaş ezeli şu kainatı, kemalatını ve cemalini ve hakaik esmasını göstermek için öyle bir tarzda yazmıştır ki bütün mevcudat hadsiz cihetlerle nihayetsiz kemalatını ve esma ve sıfatını bildirir, ifade eder. Elbette bir kitabın manası bilinmezse hiçe sukut eder. Bahusus böyle her bir harfi binler manayı tazammun eden bir kitap sukut edemez ve ettirilmez. Öyleyse o kitabı yazan elbette onu bildirecektir. Her taifenin istidadına göre bir kısmını anlattıracaktır. Hem umumunu, en ağın nazarlı, en külli şuurlu, en mümtaz istidatlı bir ferde ders verecektir. Öyle bir kitabın umumunu ve külli hakaikını ders vermek için gayet yüksek bir seyri sürük ettirmek hikmeten lazımdır. Yani birinci sayfası olan tabakat-ı kesretin en nihayetinden tut. Ta münteha sayfası olan daire-i ahadiyete kadar bir seyran ettirmek lazım geliyor. İşte şu temsille Miracın ulvi hikmetlerine bir derece bakabilirsin. Şimdi makam istimada olan mülhide bakıp kalbini dinleyeceğiz. Ne hale girdiğini göreceğiz. İşte hatıra geliyor ki onun kalbi diyor. Ben inanmaya başladım. Fakat iyi anlayamıyorum. Üç mühim müşkilim daha var. Birincisi, şu mirac azim niçin Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselama mahsustur? İkincisi, o zat nasıl şu kainatın çekirdeğidir? Dersiniz kainat onun nurundan halk Hem kainatın en ahir ve en münevver meyvesidir. Bu ne demektir? Üçüncüsü, sabit beyanatınızda diyorsunuz ki, alem-i ulviye çıkmak, şu alem-i arziyedeki asarların makinalarını, tezgahlarını ve netaicinin mahzenlerini görmek için uruç etmiştir. Ne demektir? En cevap. Birinci müşkülünüz, 30 adet sözlerde tafsilen halledilmiştir. Yalnız şurada Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam kemalatına ve delail-i mevlübetine ve o mirac-ı azamı en elyatta olduğuna icmali işaretler nevinde bir bir muhtasar fiiliste gösteriyoruz. Şöyle ki evvela Tevrat, İncil, Zebur gibi kütüb-i mukaddeseden pek çok tahrifata maruz oldukları halde şu zamanda dahi Hüseyin Cisri gibi bir muhakkik Nübüvvet Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam dair 114 işari beşaretleri çıkarıp Risale-i Hamidiye'de göstermiştir. Saniyen, tarihçe sabit, şık ve satih gibi meşhur iki kahinin Nübüvvet-i Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam biraz evvel nübüvvetine ve ahir zaman peygamberi o olduğuna beyanatları gibi çok beşaretler sahih bir surette tarihen nakledilmiştir. Salisen, Veladet Ahmediye aleyhissalatü vesselam gecesinde Kabe'deki sanamların sukutuyla Kisra-i Faris'in saray meşhuresi olan eyvanı inşikak etmesi gibi irhasat denilen güzel harika tarihte meşhurdur. Rabia'n bir orduya parmağından gelen suyu içilmesi ve camide bir cemaat azime huzurunda kuru direğin minberin naklinden dolayı müfarakat Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam deve gibi emin ederek ağlaması, وَاَنْشَقَّ الْقَمَرِ Ay yarıldı nasıyla, şakkı kamer gibi, muhakkiklerin tahkikatıyla, bine bali mucizatla serfiraz olduğunu tarih ve siyer gösteriyor. Hamisen, dost ve düşmanın ittifakıyla, ahlak-ı hasenenin şahsında en yüksek derecede ve bütün muamelatının şehadetiyle secayay-ı samiye, vazifesinde ve tebliğatında en âli bir derecede ve dini İslam'daki mahasin ahlakının şehadetiyle, şeriatında en âli hisal-i hamide, en mükemmel derecede bulunduğuna ehli insaf ve dikkat tereddüt etmez. Sadisen, 10. sözün ikinci işaretinde işaret edildiği gibi, uluhiyet muktezai hikmet olarak tezahür istemesine mukabil, en azami bir derecede Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam dinindeki azami ubudiyetiyle en parlak bir derecede göstermiştir. Hem Halik alemin nihayet kemaldeki cemalini bir vasıtayla göstermek, muktezai hikmet ve hakikat olarak istemesine mukabil, en güzel bir surette gösterici ve tarif edici bilbedahe o zattır hem sani alemin nihayet cemalde olan kemal sanatı üzerine enzar dikkati celbetmek, teşvik etmek istemesine mukabil en yüksek bir sada ile dellallık eden yine bir müşahede o zattır. Hem bütün alemlerin Rabbi kesret tabakatında vahdaniyetini ilan etmek istemesine mukabil tevhidin en azami bir derecede bütün meratib-i tevhidi ilan eden yine bir zarure o zattır hem sahibi alemin, nihayet derecede asarındaki cemalin işaretiyle, nihayetsiz hüsnü zatisini ve cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynalarda muktezai hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil, en şaşalı bir surette aynadarlık eden ve gösteren ve sevip ve başkasına sevdiren yine bilbedahe o zattır. Hem şu saray alemin sani'i gayet harika mucizeleriyle ve gayet kıymetler cevahirlerle dolu hazine-i gaybiyelerini izhar ve teşhir istemesi ve onlarla kemalatını tarif etmek ve bildirmek istemesine mukabil en azami bir surette teşkil edici ve tavsif edici ve tarif edici yine bilbedahe o zattır. Hem şu kainatın sani, şu kainatı elva acayip ve zinetlerle süslendirmek suretinde yapması ve zişur mahlukatını seyir ve tenezzüh ve ibret ve tefekkür için ona ithal etmesi ve muktezai hikmet olarak onlara o asar ve sanayinin manalarını, kıymetlerini el temaşa ve tefekküre bildirmek istemesine mukabil, en azami bir surette cin ve inse, belki ruhanilere ve melaikelere de Kur'an-ı Hakim vasıtasıyla rehberlik eden yine bilbedahe o zattır. Hem şu kainatın hakim hakimi, şu kainatın tahavvulatındaki maksat ve gayeyi tazammun eden tılsım umurlarını ve mevcudatın nereden, nereye ve ne oldukları olan şu üç sual-i müşkilin muammasını bir elçi vasıtasıyla umum zihşurlara açtırmak istemesine mukabil, en vazif bir surette ve en azami bir derecede hakaiki Kur'aniye vasıtasıyla o tılsımı açan ve o muammayı halleden yine bilbedahe ozaktır. Hem şu alemin sanizm celali, bütün güzel masnuatıyla kendini şuur olanlara tanıttırmak ve kıymetli nimetlerle kendini onlara sevdirmesi bir zarure. Onun mukabilinde zişuur olanlara marziyatı ve arzu ilahiyelerini bir elçi vasıtasıyla bildirmesini istemesine mukabil en âlâ ve ekmel bir surette Kur'an vasıtasıyla o marziyat ve arzuları beyan eden ve getiren yine bilbedahe o zattır. Hem Rabbul Alemin, meyve alem olan insana, alemi içine alacak bir vüsat-ı istidat verdiğinden ve bir ubudiyet-i külliyeye müheyya ettiğinden ve hissiyatça kesrete ve dünyaya müptela olduğundan bir rehber vasıtasıyla yüzlerini kesretten muhbete, faniden bakiye çevirmek istemesine mukabil, en azami bir derecede, en ebla bir surette, Kur'an vasıtasıyla en ahsen bir tarzda rehberlik eden ve Risaletin vazifesini en ekmel bir tarzda ifa eden yine bilbedahe o zattır. İşte mevcudatın en eşrefi olan zihayat ve zihayat içinde en eşref olan zişuur ve zişuur içinde en eşref olan hakiki insan ve hakiki insan içinde geçmiş vezaifi en azami bir derecede en ekmel bir surette ifa eden zat, elbette o miracı azim ile Kab-ı Kavseyn'e çıkacak, saadet-i ebediye kapısını çalacak, hazine-i rahmetini açacak, imanın hakaiki gaybiyesini görecek, yine o olacaktır. Sabian, bir müşahede, şu masnuatta gayet güzel taksinat, nihayet derecede süslü tezyinat vardır ve bilbedahe şöyle tahsinat ve tezyinat onların saniinde gayet şiddetli bir iradeyi i tahsin ve kast-ı tezyin var olduğunu gösterir. Ve irade-i tahsin ve tezyin ise biz zarure o saniyede sanatına karşı kuvvetli bir rağbet ve kutsi bir muhabbet olduğunu gösterir. Ve masluat içinde en cani ve letaif sanatı birden kendinde gösteren ve bilen ve bildiren ve kendini sevdiren ve başka masnuattaki güzellikleri maşallah deyip istihsan eder. Bilbedahe o sanatperver ve sanatını çok seven sani'in nazarında en ziyade mahluk o olacaktır. İşte masnuatı yalnızlayan mesaya ve mehasine ve mevcudatı ışıklandıran letaif ve kemalata karşı Subhanallah, maşallah, Allahu Ekber diyerek semavatı çınlattıran ve Kur'an'ın nagamatıyla kainatı velveleye verdiren, istihsan ve takdirle tefekkür ve teşhirle, zikir ve tevhidle ber ve bahri cezbeye getiren yine bir müşahede o zattır. İşte böyle bir zat ki es-sebebu kel-faid sırrınca bütün ümmetin işlediği hasanatın bir misli onun kefil mizanında bulunan ve onun ümmetinin salavatı onun manevi kemalatına imdat veren ve risaletinde gördüğü vezaifin netaicini ve manevi ücretleriyle beraber rahmet ve muhabbet ilahiyenin nihayetsiz feyzine mazhar olan bir zat elbette miraç merdiveniyle cennete, sidretül müntehaya, arşa ve tab-ı kavseyne kadar gitmek aynı halk, nefse hakikat ve mahzı hikmettir. İkinci müşkül. Ey makamı istimadaki insan! Şu ikinci işgal ettiğin hakikat o kadar derindir, o kadar yüksektir ki akıl ona ne ulaşır ne de yanaşır. İlla nuru imanla görünür. Fakat bazı temsilatla o hakikatın vücudu fehme takrib edilir. Öyleyse bir nebze takribe çalışacağız. İşte şu kainata nazar-ı hikmetle bakıldığı vakit azim bir şecere manasında görülür. Ve şecerenin nasıl dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır. Şu şecere-i hırkatinde bir şıkkı olan alem-i süflinin anasır, dalları, nebatat ve eşçar yaprakları, hayvanat, çiçekleri, insan, meyveleri hükmünde görülür. Sani Zülcelal'in ağaçlar hakkında cari olan bir kanunu elbette şu şeceri azamda da cari olmak muktezayı ismi hakimdir. Öyleyse muktezayı hikmet şu şeceri hırkatında bir çekirdekten yapılmasıdır. Hem öyle bir çekirdek ki alem-i cismaniden başka sair alemlerin numunesini ve esasatını cami olsun çünkü binler muhtelif alemleri tazammül eden kainatın çekirdek aslisi ve menşei kuru bir madde olamaz. Madem şu şecere kainattan daha evvel, o nebiden başka şecere yok, öyleyse ona menşe ve çekirdek hükmünde olan mana ve nur. Elbette yine şeceri kainatta bir meyve libasının giydirilmesi yine hakim isminin muhtezasıdır. Çünkü çekirdek daima çıplak olamaz. Madem evvel fıtratta meyve libasını giymemiş, elbette ahirde o libası giyecektir. Madem o meyve insandır ve madem insan içinde sabıkan ispat edildiği üzere en meşhur meyve ve en muhteşem semere ve umumun nazar dikkatini celbeden ve arzın mısrını ve beşerin kumsunun nazarını kendine hasreden ve mehasil maneviyesiyle alemi ya nazar muhabbet ve hayretle kendine baktıran meyve ise Zat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselamdır. Elbette kainatın teşekkülüne çekirdek olan nur, onun zatında cismini giyerek en ahir bir meyve suretinde görülecektir. Ey müslemi! Şu acip kainat-ı azime, bir insanın cüz'i mahiyetinden halk olunmasını istibat etme. Bir nevi alem gibi olan muazzam çam ağacını, buğday tanesi kadar bir çekirdekten halk eden Kadir-i Zülcelal, şu kainatı Nur-u Muhammedi'den aleyhissalatü vesselam nasıl halk etmesin veya edemesin? İşte şeceri kainat, şeceri tuğba gibi gövdesi ve kökü yukarıda, dalları aşağıda olduğu için aşağıdaki meyve makamından ta çekirdeki asli makamına kadar nurani bir hayt münasebet var. İşte Miraç o hayt münasebetin gılafı ve suretidir ki Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam o yolu açmış. Velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş ve kapıyı da açık bırakmış. Arkasındaki evliyay ümmeti ruh ve kalple o cadde nuranide, mirac-ı nebevinin gölgesinde seyr sülük edip istidatlarına göre makamat-ı aliyeye çıkıyorlar. Hem sabıkan ispat edildiği üzere şu kainatın saniye birinci işgalin cevabında gösterilen makasıt için şu kainatı bir saray suretinde yapmış ve tezyin etmiştir. O makasıdın medarı Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam olduğu için kainattan evvel sani kainatın nazar inayetinde olması ve en evvel tecellisine mazhar olmak lazım geliyor. Çünkü bir şeyin neticesi, semeresi evvel düşünülür. Demek vücuden en ahir, manen de en evveldir. Halbuki Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam hem en mükemmel meyve, hem bütün meyvelerin medarı kıymeti ve bütün maksatların medar zuhuru olduğundan en evvel tecelli icada mazhar, onun nuru olmak lazım gelir. Üçüncü müşkülüm, o kadar geniştir ki bizim gibi dar zihinli insanlar istiab ve ihata edemez. Fakat uzaktan uzağa bakabiliriz. Evet, Alem-i Süfriye'nin manevi tezgahları ve külli kanunları avalemi hulbiyededir. Ve mahşer-i masnuat olan küre arzın hadsiz mahlukatının metaici amelleri ve cin ve insin semerat-ı efalleri yine avalim-i ulviyede temessül eder. Hatta hasenat cennetin meyveleri suretine, seyyiat ise cehennemin zakkumları şekline girdikleri pek çok amarat ve pek çok rivayatın şehadetiyle ve hikmet-i kainatın ve isim hakimin iktizasıyla beraber Kur'an-ı Hakim'in işaratı gösteriyor. Evet zeminin yüzünde kesret o kadar intişar etmiş ve hılkat o kadar teşaut etmiş ki bütün kainatta münteşir umum masluatın pek çok fevkinde ecnas-ı mahlukat ve esnaf-ı masluat küre zeminde bulunur, değişir, daima dolup boşalır. İşte şu cüz'iyat, ve kesretin menbaları, madenleri elbette külli kanunlar ve külli tecelliyatı esmaiyedir ki o külli kanunlar, o külli tecelliler ve o muhit esmaların mazharları da bir derece basit ve safi ve her biri bir alemin arşı ve sakfı ve bir alemin merkezi tasavvuf hükmünde olan semavattır ki o alemlerden birisi de Sidretül Münteha'daki Cennetül Mevadır. Yerdeki tesbihat ve tahmidat, o cennetin meyveleri suretinde muhbir-i sadıkın ihbarıyla temessül ettiği sabittir. İşte bu üç nokta gösteriyorlar ki, yerde olan metaiç ve semeratın mahzenleri oralardadır ve mahsulatı o tarafa gider. Demek ki, havai bir elhamdülillah kelimen nasıl mücessem bir meyve cennet olur. Çünkü sen gündüz uyanıkken güzel bir söz söylersin. Bazen rüyada güzel bir elma şeklinde yersin. Gündüz çirkin bir sözün, gecede acı bir şey suretinde yutarsın. Bir gıybet etsen murdar bir et suretinde sana yedirirler. Öyleyse. Şu dünya uykusunda söylediğin güzel sözlerin ve çirkin sözlerin meyveler suretinde uyanık alemi olan alem ahirette yersin ve yemesini istibab etmemelisin.'' Dördüncü esas. Miracın semeratı ve faydası nedir? En cevap. Şu şecere-i tuğba imanediye olan miracın 500'den fazla meyvelerinden numune olarak yalnız beş tanesini zikredeceğiz. Birinci meyve. Erkan-ı imaniyenin hakaikını gözle görüp, melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta Zat-ı Zülcelal'i gözle müşahede etmek. Kainata ve beşere öyle bir hazine ve bir nuru ezeli ve ebedi bir hediye getirmiştir ki, şu kainatı perişan ve fani ve karma karışık bir vaziyet mevhumeden çıkarıp, o nur ve o meyve ile, o kainatı kutsi mektubat samadaniye, güzel ayneyi cemali ahadiye, vaziyet olan hakikatını göstermiş. Kainatı ve bütün zihşuru sevindirip mesrur etmiş. Hem onur ve o meyve ile Beşeri müşebbeş, perişan, aciz, fakir, hacatı hassiz, adası nihayetsiz ve fani, bekasız bir vaziyeti dalaletkaraneden, o insanı onur, o meyve-i kutsiye ile ahsen-i takvimde bir mucize-i kudret-i samadaniyesi ve mektubat-ı samadaniyenin bir düstar-ı camiası ve sultan-ı ezel ve ededin bir muhatabı, bir abd-i hastı, kemalatının istihsancısı, halili ve cemalinin hayretkarı, habibi ve cennet-i bakiyesine namzet bir misafir azizi suret hakikisinde göstermiş. İnsan olan bütün insanlara nihayetsiz bir surur, hadsiz bir şevk vermiştir. İkinci meyve, sani mevcudat ve sahibi kainat ve Rabbul Alemin olan hakime ezel ve ebedin marziyat-ı Rabbaniyesi olan İslamiyet'in başta namaz, esasatını cin ve inse hediye getirmiştir ki, o marziyatı anlamak o kadar merak aver ve saadet averdir ki tarif edilmez. Çünkü herkes büyükçe bir veli nimet yahut muhsin bir padişahının uzaktan arzularını anlamaya ne kadar arzu keş ve anlasa ne kadar memnun olur. Temenni eder ki Keşke bir vasıtayı muhabere olsaydı, doğrudan doğruya uzakla konuşsaydım. Benden ne istiyor anlasaydım. Benden onun hoşuna gideni bilseydim der. Acaba bütün mevcudat kabze-i tasarrufunda ve bütün mevcudattaki cemal ve kemalat, onun cemal ve kemaline nispeten zayıf bir gölge ve her anda nihayetsiz cihetlerle ona muhtaç ve nihayetsiz ihsanlarına mazhar olan beşer ne derece onun marziyatını ve arzularını anlamak hususunda hahişkar ve merakâlar olması lazım olduğunu anlarsın. İşte Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam 70 bin perde arkasında o sultan ezel ve ebedin marziyatını doğrudan doğruya mirak semeresi olarak hakkal yakın işitip getirip beşere hediye etmiştir. Evet beşer kamerdeki hali anlamak için ne kadar merak eder ki biri gidip dönüp haber verse, hem ne kadar fedakarlık gösterir eğer anlasa, ne kadar hayret ve meraka düşer. Halbuki kamer öyle bir malikül mülkün memleketinde geziyor ki, kamer bir sinek gibi küre arzın etrafında pervaz eder. küre arz pervane gibi şemsin etrafında uçar. Şems binler lambalar içinde bir lambadır ki, o malikül mülkü zülcelal'in bir misafirhanesinde mundarlık eder. İşte Zat Ahmediye aleyhissalatü vesselam öyle bir Zat-ı Zülcelal'in şuunatını ve acayip sanatını ve alem-i bekada hazain rahmetini görmüş, gelmiş, beşere söylemiş. İşte beşer bu zatı kemal-i merak ve hayret ve muhabbetle dinlemezse ne kadar hilaf akıl ve hikmetle hareket ettiğini anlarsın. Üçüncü meyve. Saadet ebediyenin definesini görüp anahtarını alıp getirmiş. Cin ve inse hediye etmiştir Evet miraç vasıtasıyla ve kendi gözüyle cenneti görmüş. Ve Rahman-ı Zülcelal'in rahmetinin baki cilvelerini müşahede etmiş. Ve saadet ebediyeyi katiyen hakkal yakin anlamış. Saadet ebediyenin vücudunun müjdesini cin ve inse hediye etmiştir. Ki bir çare cin ve ins, kararsız bir dünyada ve zelzele-i zeval ve firak içindeki mevcudatı, seyri zaman ve harekat-ı ile Adem ve firak Ebedi denizine döküldüğü olan vaziyeti mevhumeyi, i can hıraşhanede oldukları hengamda şöyle bir müjde, ne kadar kıymet var oldu ve idam-ı ebedi ile kendilerini mahkum zanneden hane cin ve insin kulağında öyle bir müjde ne kadar saadet ağlar olduğu tarif edilmez bir adama idam edileceği anda onun aklıyla kurbu şahanede bir saray verilse ne kadar surura sebeptir. Bütün cin ve ins adedince böyle sururları topla, sonra bu müjdeye kıymet ver. Dördüncü meyve. Hilget-i Cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi, o meyvenin her mümine dahi mümkün olduğunu cin ve inse hediye getirmiştir ki o meyve ne derece leziz ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu bununla kıyas edebilirsin. Yani her kalp sahibi bir insan zi cemal, zi kemal, zi ihsan bir zatı sever. Ve o sevmek dahi cemal ve kemal ve ihsanın derecatına nispeten tezayüf eder, prestij derecesine gelir. Canını feda eder derecede muhabbet bağlar. Yalnız bir defa görmesine, dünyasını feda etmek derecesine çıkar. Halbuki bütün mevcudattaki cemal ve kemal ve ihsan, onun cemal ve kemal ve ihsanına nispeten, küçük birkaç lemaatın güneşe nispeti gibi de olmaz. Demek nihayetsiz bir muhabbete layık ve nihayetsiz rü'yete ve nihayetsiz bir iştiyaka elyan bir zatı zülcelali ve kemalin saadet-i ebediyede rü'yetine muvaffak olması ne kadar saadet aver ve medar surur ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu insan sen anlarsın. Beşinci meyve. İnsan kainatın kıymetler bir meyvesi ve sani kainatın nazlar sevgilisi olduğu mirak ile anlaşılmış ve o meyveyi cin ve inse getirmiştir. Küçük bir mahluk, zayıf bir hayvan ve aciz bir zişur olan insanı o meyve ile o kadar yüksek bir makama çıkarır ki kainatın bütün mevcudatı üstünde bir makamı fahr veriyor. Ve öyle bir sevinç ve surur mesudiyet kârâne veriyor ki tasvir edilmez. Çünkü adi bir nefere denilse sen müşir oldun. Ne kadar memnun olur. Halbuki fani, aciz bir hayvan-ı natık, zeval ve firak sillesini daima yiyen bir çare insana birden ebedi, baki bir cennette, rahim ve kerim bir Rahman'ın rahmetinde, ve hayal süratinde, ruhun süratinde, aklın cevelanında, kalbin bütün arzularında, mülk ve melekutunda tenezzühe, seyrana ve cevelana muvaffak olduğun gibi, saadet ebediyede, rüyet cemaline de muvaffak olursun denildiği vakit, insaniyeti sukut etmemiş bir insan, ne kadar derin ve ciddi bir sevinç, ve sururu kalbinde hissedeceğini tahayyül edebilirsin. Şimdi makam istimada olan zata deriz ki ilhak gömleğini yırt at, mümin kulağını geçir ve müslim gözlerini tak. Sana iki küçük temsil ile bir iki meyvenin dereceyi kıymetini göstereceğiz. Mesela seninle biz beraber bir memlekette bulunuyoruz. Görüyoruz ki her şey bize ve birbirine düşman ve bize yabancı. Her taraf müthiş cenazelerle dolu. İşitilen sesler yetimlerin ağlayışı, mazlumların vadeynasıdır. İşte biz şöyle bir vaziyette olduğumuz vakitte biri gitse, o memleketin padişahından bir müjde getirse, o müjdeyle bize yabancı olanlar ahbap şekline girse, düşman gördüğümüz kimseler kardeşler suretine dönse, o müthiş cenazeler huşu ve huzurda, zikir ve tesbihde birer ibadetkar şeklinde görünse, o yetimane ağlayışlar, senakârâne yaşasınlar hükmüne girse ve o ölümler ve o soymaklar, garatlar terhisat suretine dönse, kendi sururumuzla beraber herkesin sururuna müşterek olsak, o müjde ne kadar mesrurane olduğunu elbette anlarsın. İşte Mirac-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bir meyvesi olan nur imandan evvel, şu kainatın mevcudatı, Nazarı dalaletle bakıldığı vakit yabancı, muzır, müz'iç, muvahhiş ve dal gibi cirimler birer müthiş cenaze. Ecel herkesin başını kesip adem abat kuyusuna atar. Bütün sadalar firak ve zevalden gelen vaveylalar olduğu halde dalaletin öyle tasvir ettiği hingamda meyve-i miraç olan hataiki erkan-ı imaniye nasıl mevcudatı sana kardeş, dost, ve Sami Zülcelal'ine zakir ve müsebbi ve mevt ve zeval, bir nevi terhis ve vazifeden azar etmek ve sadalar birer tesbihat hakikatında olduğunu sana gösterir. Bu hakikatı tamam görmek istersen ikinci ve sekizinci sözlere bak. İkinci temsil. Seninle biz Sahra-i Kebir gibi bir mevkideyiz. Kum denizi fırtınasında. Gece o kadar karanlık olduğundan elimizi bile göremiyoruz kimsesiz, hamisiz, aç ve susuz, meyus ve ümitsiz bir vaziyette olduğumuz dakikada birden bir zat o karanlık perdesinden geçip sonra gelip bir otomobil hediye getirse ve bizi bindirse, birden cennet misal bir yerde istikbalimiz temin edilmiş, gayet merhametkar bir hamimiz bulunmuş, yiyecek ve içecek ihsar edilmiş bir yerde bizi koysa, ne kadar memnun oluruz bilirsin. İşte o sahray kebir bu dünya yüzüdür. Okum denizi bu hadisat içinde harekat-ı zerrat ve seyri zaman tahrikiyle çalkanan mevcudat ve biçare insandır. Her insan endişesiyle kalbi dağdar olan istikbali müthiş zulümat içinde nazarı daraletle görüyor. Feryadını işittirecek kimseyi bilmiyor. Nihayetsiz aç, nihayetsiz susuzdur. İşte semeri miraç olan marziyat-ı ilahiye ile şu dünya gayet kerim bir zatın misafirhanesi. insanlar dahi onun misafirleri, memurları. istikbal dahi cennet gibi güzel, rahmet gibi şirin ve saadet ebediye gibi parlak göründüğü vakit ne kadar hoş, güzel, şirin bir meyve olduğunu anlarsın. Makam istimada olan zat diyor ki, Cenab-ı Hakk'a yüz binler hamd ve şükür olsun ki, ilhattan kurtuldum, tevhide girdim, tamamıyla inandım, ve Kemali imanı kazandır. Biz de deriz ey kardeş seni tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bizleri Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazhar etsin. Amin. Allahümme salli ala men inşakta bi işaretil kamer ve nebe'a min asabihil ma'u kel kevfer sahibil miraci ve mazarın kasar seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain min evvelid dünya ila ahiril mahşer. Allah'ım onun işaretiyle ay parçalanan, parmaklarından kelser gibi sular akan, gözün asla şaşmadığı Miraç mucizesinin sahibi, Efendimiz Muhammed'e ve bütün al ve ashabına dünyanın iktidasından mahşerin ahirine kadar salat et. Subhaneke la illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sensin. Rabbena takabbel minna inneke entes semi'ul Dualarımızı kabul et ey Rabbimiz. Her şeyi hakkıyla işiten de, her şeyi hakkıyla bilen de ancak sensin. Rabbena la tuahizna innisina ev ahtana. Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düşersek, Bizi onunla hesaba çekme. Rabbena la tuziye kulubena ba'de izde hedeytena. Ey Rabbimiz! Bizi hidayete eriştirdikten sonra kalplerimizi tekrar sapıklığa meylettirme. Rabbena etmin lena nurena vâfir lena. İnneke alâ kulli şeyin kadir. Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. Muhakkak ki senin her şey gücün yeter. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Onların duaları Ham alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur, sözleriyle sana erer. 19. ve 31. sözlerin zeyli, şak kamer mucizesine dairdir aleyhissalatü vesselam. Bismillahirrahmanirrahim. İktarabetis sa'atudan şakkal kamer ve in yerev ayeten yu'lidu ve yekulu sihrun müstemir. Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı. Onlar ise ne zaman bir mucize görseler yüz çevirir ve bu daimi bir sihirdir derler. Kamer gibi parlak bir muzi Ahmediye aleyhissalatü vesselam olan inşikat-ı kameri evham-ı faside ile inhisafa uğratmak isteyen filozoflar ve onların hakemesiz mukallitleri diyorlar ki, eğer inşikat-ı kamer vuku bulsaydı, umum aleme malum olurdu. Bütün tarihi beşerin nakletmesi lazım gelirdi. El cevap. İnşikak-ı kamer davayı nübüvvete delil olmak için o davayı işiten ve inkar eden hazır bir cemaata gecede, vakti gaflette, ani olarak gösterildiğinden hem ihtilaf-ı metali ve siz ve bulutlar gibi rü'yete mani esbabın vücudu ile beraber o zaman da medeniyet taammun etmediğinden ve hususi kaldığından ve tarassudat-ı semaviye pek az olduğundan bütün etraf-ı alemde görülmek umum tarihlere geçmek elbette lazım değildir. Şakkı kamer yüzünden bu evham bulutlarını dağıtacak çok noktalardan şimdilik beş noktayı dinle birinci nokta. O zaman o zemindeki küffarın gayet şiddet derecede inatları tarihen malum ve meşhur olduğu halde Kur'an-ı Hakim'in وَنْشَقَّلْ kamer demesiyle şu vakayı umum aleme ihbar ettiği halde Kur'an'ı inkar eden o küffardan hiçbir kimse şu ayetin tekzibine yani ihbar ettiği şu vakıanın inkarına ağız açmamışlar. Eğer o zamanda o hadise, o küffarca kat'i ve vaki bir hadise olmasaydı, şu sözü serrişte ederek gayet dehşetli bir tekzibe ve peygamberin iptali davasına hücum göstereceklerdi. Halbuki şu vakaya dair siyer ve tarih, o vaka ile münasebettar küffarın adamı vukuuna dair hiçbir şeyini nakletmemişlerdir. Yalnız ve yakûlu sihrun müstemir. Ayetinin beyan ettiği gibi tarihçe menkul olan şudur ki o hadiseyi gören küffar sihirdir demişler ve bize sihir gösterdi. Eğer sahil taraflardaki kervan ve kafileler görmüşlerse hakikattır. Yoksa bize sihir etmiş demişler. Sonra sabahleyin Yemen ve başka taraflardan gelen kafirler ihbar ettiler ki böyle bir hadiseyi gördük. Sonra küffar Fahri Alem aleyhissalatü vesselam hakkında haşa yetimi Ebu Talib'in sihri semaya da tesir etti dediler. İkinci nokta Saad-ı Tahtazani gibi Eazım-ı Muhakkikinin ekseri demişler ki inşikak-ı kamer parmaklarından su akması umum bir orduya su içirmesi camide hutbe okurken dayandığı kuru direğin müfarakat Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam ağlaması umum cemaatin işitmesi gibi mütevatirdir. Yani öyle tabakadan tabakaya bir cemaat-i kesire nakletmiştir ki, kisve ittifakları muhaldir. Halley gibi meşhur bir kuyruklu yıldızın bin sene evvel çıkması gibi mütevatirdir. Görmediğimiz Serendip adasının vücudu gibi tevatürle vücudu kat'idir demişler. İşte böyle gayet kat'i ve şuhudi mesailde teşkikat-ı vehmiye yapmak akılsızlıktır. Yalnız muhal olmamak kafidir. Halbuki şak kamer, bir volkanla inşikat eden bir dağ gibi mümkündür. Üçüncü nokta, mucize davayı nübüvvetin ispatı için, münkirleri ikna etmek içindir, icbar için değildir. Öyleyse davayı nübüvveti işitenler için ikna edecek bir derecede mucize göstermek lazımdır. Sair taraflara göstermek veya icbar derecesinde bir bedahette ishar etmek, Hakim-i Zülcelal'in hikmetine münafi olduğu gibi sırrı teklife dahi muhaliftir. Çünkü akla kapı açmak, ihtiyarı elinden almamak, sırrı teklif iktiza ediyor. Eğer Fatih Hakim, inşikat kameri, filozofların hevesatına göre bütün aleme göstermek için bir iki saat öyle bıraksaydı ve beşerin umum tarihlerine geçseydi, o vakit sair hadisat semaviye gibi ya davay nübüvvete delil olmazdı Risalet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam hususiyeti kalmazdı. Veya bedahat derecesinde öyle bir mucize olacaktı ki aklı icbar edecek. Aklın ihtiyarını elinden alacak. İster istemez nübüvveti tasdik edecek. Ebu Cehil gibi kömür ruhlu, Ebu Bekir Sıddık gibi elmas ruhlu adamlar bir seviyede kalıp sırrı teklif zayi olacaktı. İşte bu sır içindir ki hem ani hem gece hem vakti gaflet hem ihtilaf-ı mekali, siz ve bulut gibi sair mevani perde ederek umum aleme gösterilmedi veyahut tarihlere geçirilmedi. Dördüncü nokta. Şu hadise gece vakti, herkes gaflette iken ani bir surette vuku bulduğundan etraf alemde elbette görülmeyecek. Bazı efrada görünse de gözüne inanmayacak. İnandırsa da elbette böyle mühim bir hadise haber vahid ile tarihlere baki bir sermaye olmayacak. Bazı kitaplarda kamer iki parça olduktan sonra yere inmiş ilavesi ise ehli tahkik reddetmişlerdir. Şu mucize-i bahireyi kıymetten düşürmek niyetiyle belki bir münafık ilhak etmiş demişler. Hem mesela o vakit cehalet sisiyle muhat İngiltere, İspanya'da yeni bu, Amerika'da gündüz, Çin'de, Japonya'da sabah olduğu gibi başka yerlerde başka esbab-ı maniaya binaen elbette görülmeyecek. Şimdi bu akılsız mutelize bak diyor ki, İngiltere, Çin, Japon, Amerika gibi akvamın tarihleri bundan bahsetmiyor. Öyleyse vuku bulmamış. Bin metrin onun gibi Avrupa kaselistlerin başına. Beşinci nokta. İnşifak-ı kamer kendi kendine bazı esbaba binaen vuku bulmuş Tesadüfi, tabi bir hadise değil ki adi ve tabi kanunlarına tatbik edesin. Belki şems ve kamerin halik hakimi, Resulünün risaletini tasdik ve davasını tenvir için harikulade olarak o hadiseyi ika etmiştir. Sırrı irşad ve sırrı teklif ve hikmet-i risaletin iktizasıyla hikmet-i rububiyetin istediği insanlara ilzam-ı hüccet için gösterilmiştir o sırrı hikmetin iktiza etmedikleri, istemedikleri ve davay nübüvveti henüz işitmedikleri aktar zemindeki insanlara göstermemek için sisle bulut ve ihtilat-ı metali haysiyetiyle bazı memleketin kameri daha çıkmaması ve bazılarının güneşleri çıkması ve bir kısmının sabahı olması ve bir kısmının güneşi yeni grup etmesi gibi o hadiseyi görmeye mani pek çok esbaba binaen gösterilmemiş. Eğer umum onlara dahil gösterilseydi o halde ya işaret-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam neticesi ve mucize-i nübüvvet olarak gösterilecekti. O vakit risaleti bedahat derecesine çıkacaktı. Herkes tasdike mecbur olurdu. Aklın ihtiyarı kalmazdı. İman ise aklın ihtiyarıyladır. Sırrı teklif zayi olurdu. Eğer sırf bir hadiseyi semavi olarak gösterilseydi, Risalet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam ile münasebeti kesilirdi ve onunla hususiyeti kalmazdı. En hasıl, şakkı kamerin imkanında şüphe kalmadı, kat'i ispat edildi. Şimdi vukuuna delalet eden çok burhanlarından altısına işaret ederiz. Karşıya yani altı defa icma suretinde vukuuna dair altı hüccet vardır. Bu makam çok izaha layık iken maat teessüf kısa kalmıştır. Şöyle ki, ehli adalet olan sahabelerin vukuuna icmaı ve ehli tahkik umum müfessirlerin tefsirinde onun vukuuna ittifakı ve ehli rivayet sadıka bütün muhaddisinin pek çok senetlerle ve muhtelif tariklerle vukuunu nakletmesi ve ehli keşif ve ilham bütün evliya ve sıddıkinin şehadeti ve ilmi kelamın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamların ve mütebahhir ulemanın tasdiki ve nas-ı kat'i ile dalalet üzerine icmaları vaki olmayan ümmet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam o vakayı telakki bil kabul etmesi, güneş gibi inşitak kameri ispat eder. En hasıl. Buraya kadar tahkik namına ve hasm-ı ilzam hesabına idi. Bundan sonraki cümleler hakikat namına ve iman hesabınadır. Evet tahkik öyle dedi, hakikat ise diyor ki, Sema-i Risaletin kameri münir olan Hatemi Divan-ı Nübüvvet, nasıl ki mahbubiyet derecesine çıkan ubudiyetindeki velayetin keramet uzması ve mucize kübrası olan miraçla yani bir cismi arzı semavatta gezdirmekle semavatın sekinesine ve alemi ulvi ehline rüçhaniyeti ve mahbubiyeti gösterildi ve velayetini ispat etti. Öyle de Arza bağlı semaya asılı olan kameri, bir arzlının işaretiyle iki parça ederek, arzın sekenesine, o arzlının risaletine öyle bir mucize gösterildi ki, Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam, kamerin açılmış iki nurani kanadı gibi, risalet ve velayet gibi iki nurani kanadıyla, iki ziyadar cenahla evci kemalata uçmuş, ta kab-ı çıkmış, hem ehl-i semavat hem ehl arza medarı fahr olmuştu. Aleyhi ve ala alihi as-salatu ve teslimat mil'el ardı ve semava ona ve aline. Yer ve gökler genişleyince salat ve selam olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sen misin? Allahümme bihakkı men şakkal kamer biişaretihi ic'al kalbi ve kulubi talebet vesailin nur sadikin kel kameri fi mukabeleti şemsil Kur'an amin amin Allah'ım bir işaretiyle ay parçalanan zatın hürmetine benim kalbimi ve Risale-i Nur'un sadık talebelerinin kalplerini Kur'an güneşine mukabil bir ay hükmüne getir. Amin. Amin.